moja na moja aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakemea makafiri kwa kutokunufaika na dalili zilizo wazi za utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinazoonekanika na kukataa kuzisikia aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afahasiba hii ni istifham inkari kuuliza kwa njia ya kukemea awakemea juu ya nini fima yahsabunahu yaqtadhi anna ma wannuhu batilun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakemea kuwa yale wanayoyadhania ni ya batil afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu je wadhania waliokufuru hii an yattakhidhu asli yake ni al na imekuja hapa kwa sigha ya mudhari mudhari ni present na future sasa na siku za usoni kuwa hawa watabakia hivi hivi afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu kuwa watawafanya ibadi min duni awliya hii ibadi ukitafsiri kwa maana ya kijuu ni waja wangu lakini hapa huingia kila yule anayeshirikishwa pamoja na Mwenyezi Mungu ni malaika ambao makureishi wakisema ni mabinti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni majini ni mashetani wawe ni waja bora ibadi waja bora mitume nabi Isa alayhi salam amefanywa ni mwana wa Mungu masanamu ambao asili yake walikuwa ni waja wema na kila anayeshirikishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni hii ni mutaalliqun biawliya na maana yake ni ansara na min duni maana ghairi je wadhani waliokufuru kuwa watawafanya waja wangu kuwa ni waungu badala yangu mimi ukafiri mwingi haui kwa kumkanusha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wachache wanaikanusha kama kuna Mungu mulhidina ni wachache esis wanaoamini hakuna Mungu hawa ni wachache lakini makafiri aghlabia majority ni wale ambao watambua kuna Mungu lakini wamshirikisha ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Zumar aya 38 asema wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah ukiwauliza aliyeziumba mbingu na ardhi ni nani bila shaka utakujibu ni nani ni Allah basi kwa nini mumshirikishe jawabu yao pia katika suratu Zumar aya tatu walladhina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa wamshirikisha wakidhani kuwa hawa watawakurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shirki ni katika madhambi makubwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Muslim aliulizwa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ayu dhambi a'zamu dhambi ipi ni kubwa zaidi qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu hali ya kuwa yeye aliyokuumba ni yeye peke yake kwa hivyo katika akbarul kabair kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shiriki hii iko wazi iliyofitamana na inayotekelezwa na wingi ni kule kukanusha hakimiyati llahi atashri'iyya lil bashar kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hukumu aliowekea wanadamu ambazo ndizo sheria za kupeleka maisha yao hukumu hii ni shirki katika toa ile masanamu katika ibada ukitafuta sheria isiyokuwa Mwenyezi Mungu hii ni shiriki katika toa na hii imetanda wingi leo katika nidhamu za kitawala duniani sheria si za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepokea Tirmidhi kutoka Abi bin Hatim qala ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahabin Ali bin Hatim alikuja kwa Mtume wasallam ilhali amevaa msalaba wa dhahabu cheni lafti yake ni msalaba Mtume sallam akamwambia ya Adi atrih anka hadha alwathana ewe Adi tupai alwathan kilugha ni asanam lakini hapa imetumika kwa maana ya kindani kwa ile ni shiriki ya kuabudiwa cross at trinity Mungu Baba Mungu Mwana Mungu Roho mtakatifu kisha mtume akasoma aya 31 surati tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kwa ahlul kitabi waliwafanya makasisi wao makuhani wao kuwa ni miungu wanayemshirikisha Mwenyezi Mungu katika riwaya nyingine Adi bin Hatim akamwambia lasna naabuduhum sisi bi maana ile kuwasujudia Mtume sallam akamba je halalisheni nyinyi haramu mukahalalisha wakawaharamishia nyinyi halali mukaharamisha fatilka ibadatuhum iyahum huko ndiko kuabudu wao kwa hivyo alqawanin alwadhiya tungo za kibinadamu ni shirki katika katika toa inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula nuzula yatokomana na an-nuzul na maana yake ya kilugha huwa awwalu ma yuqaddamu lidhaifi upokezi wa mwanzo reception anaopewa mgeni hii ndiyo inaitwa an na hapa tutaona mbele Mwenyezi Mungu asema inna a'tadna lilkafirina hii inna ni katika harfu za taukid kwa hakika a'tadna a'tadna kilugha ni a'adadna tumewatayarishia a'tadna a'adadna alif ain dal mbili na nun lakini ikatolewa dali moja ikawa nini a a'tadna na liidadi ni atahiya tumewatayarishia kwa hakika kwa taukidi Mwenyezi Mungu hapa atia mkazo kwa adhabu kwa kwao ni hakika hapana hapana shaka hii atadina hii dhamiri almusnad ilayhi ni aljalala aliyetayarisha adhabu hii nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo keti ukijua ewe kafiri alioandaa adhabu yako nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mungu akikuandalia wewe adhabu adhabu yako itakuwa sampuli gani Kwa hivyo lengo hapa lidkhali raw'u fi dhamairi almushrikin kutia kicho na hofu katika mioyo ya makafiri kwa ile namna adhabu itakavyokuwa siku ya kiyama inna a'tadna lilkafirina nuzula tumesema annuzul yale matayarisho ya mwanzo yanayempokea nani mgeni kwa hivyo Mwenyezi Mungu hapa wafanye stizai na sukhria kwa mapokezi yao itakuwa nani ni adhabu kali inaongojea inna a'tadna jahannam mapokezi gani moto wa jahannam ndiyo yatakuwa ni mashukio yao kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala zaendelea msururu wa aya hizi zinazotia mkazo alaka na Mwenyezi Mungu katika imani na katika amal kwa toa yake ndiyo msingi wa kufaulu asiye ambatana na msingi huu atakuwa amekwenda patupu mwanadamu hughafilika na uathirika na fikra potofu akafuata njia si za haki tahamaka mwishowe ajikuta amefanya big mistake ndo kul hal nunabiukum bil akhsarina a'mala kul waambie ewe mtukufu wa viumbe ewe bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal nunabiukum hal ni istifham na istifham hii ni kana kwamba wameulizwa kisha wakajibu kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala je ni wapashe habari ya watu wenye vitendo vya hasara zaidi kul hal nunabbiukum bil akhsarina al ni jamu ya aktharu na akhtar ni af'alu tafdhil muradi wake balaghu min al-khusrani aqsahu watu waliofika katika hasara ya kilele fala khasarata fawqa khasaratihim hamna hasara itakaozidi hasara yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujuza the biggest losers leo mtu aweza kufanya biashara sasa mimi napata hasara mtu aweza kufanya mtihani akafeli mtu aweza kwenda mahali asipate lengo lake lakini zote hizi hazilingani na hasara ya huyu alotajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala al lahum al mushrikun hawa walokusudiwa walokula hasara nani ni washirikina na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awaambia haya taubikhan lahum wa tanbiha Mungu awakemea kwa vitendo vyao pili Mwenyezi Mungu awazindua ni tanbihi hapa duniani una time ya kubadilisha hii hasara ikawa ni faida kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alladhina dhalla sa'yuhum katika lugha na balagha hii yaitwa itnabi maelezo ya jambo moja kwa vilma kadhaa hi alladhina dhalla sa'yuhum yafuatana na al-akhsarina amala zote kwa maana moja na hii ni mbinu lengo lake ni ziada tashwiqi ila maarifati haula'i al-akhsarina ili kuzidisha hamu na shauku kuwajua hawa walokula hasara kubwa mno nkina nani sifa zao nzipi alladhina dhalla sa'yuhum wale ambao dhalla yatokamana na adhalal nayo ni khata usabil ni kupotea njia kilugha mtu dhalla ni yule alopotea njia lakini hapa imetumika kwa tashbihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ashabihisha hali yao kama mtu aliyoko safarini amekusudia mahali fulani akashika njia maalumu tahamaka akifika kumbe sipo sipo pale alipokusudia alladhina dhalla sa'yuhum sa'yuhum yatokamana na as-sa'yu nayo ni almashyu fi shidda mtu mwenye kwenda haraka huambiwa saa na hapa imetumika kimajazi fil amali alladhina dhalla sa'yuhum ay batala amaluhum wajtihaduhum wale ambao amali zao zimebatilika juhudi zao zimekwenda patupu alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wale ambao matendo yao yalipotea patupu katika maisha ya dunia dunia ni nyumba ya amal ufanye amal duniani ukitarajia utapata malipo kesho akhera watu hawa walifanya amal lakini amali hii imekwenda patupu walidhani kesho akhera utapata mema kumbe wakakuta mambo ni tofauti wahum yahsabuna ay yadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a yuhsinuna yatokana min al-ihsani wa huwa al-itiyanu bil a'mali ala al-wajhi al-la'iq ni kufanya kitendo kwa sura inayostahili wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a na wao wadhani kuwa wanayatengeneza matendo yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 39 surati nur atupigia mfano wa hali hii akisema walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhamaanu ma'a hatta idha jaahu lam yajiduhu shay'a na wale waliokufuru Mwenyezi Mungu apiga mfano matendo yao kasarabin sarab ni mazigazi miraj wakati wa jua kali ukiangalia mbali utaona kana kwamba kuna unywevu una maji yahsabuhu dhamanu ma yule msafiri aliona kiu alioishiwa na maji anayetafuta maji kumaliza kiu yake akiangalia kwa mbali aona pale kana kwamba kuna nini kuna maji labda ni mto au ni ziwa mbio iwenda akitarajia atapata maji amalize kiu yake hata idha jaahu lam yajidu akifika ona hakuna hakuna kitu ndiyo hali ya matendo ya makafiri haya wanaoyafanya hapa kesho akhera hamna hamna kitu wao waona imani yao ipo sawa wao waona ile matendo wamfanyie Mwenyezi Mungu mkristo tamuona yuko hivyo hivyo baniani au yuko hivyo hivyo yeye aona kesho atapata atapata mazuri kumbe hana lolote ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna aya hii na jumla hii ni istithna istinafun bayaniyun Mwenyezi Mungu aanza jumla mpya ya kubainisha ya kubainisha nani ile kul hal nunabiukum bil akhtarina a'mala akatuelezea ulaika alladhina kafaru biayatihi ulaika ni ishara hao kama ukiulizwa kina nani ni hao na hii ishara ni kuwekwa wazi mpaka tusichanganyikiwe hawa nkina nani kama katika suratul baqara Mungu akilipoeleza sifa za waumini mwisho akasema wa ulaika humul muflihun hawa wenye sifa hizi wenye kwaliti hizi ndiyo wenye kufaulu na hawa ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim hawa waloshiriwa ni tanbihi waliokanusha aya za Mola wao zenye kuwalekeza ala wujubi al-imani bihi wa liqa'ihi na kukutana na yeye nayo ni bilbaathi wamekanusha kufufuliwa na hii na ile aya kipande cha mwanzo zote ukijumilisha utakuta zimekusanya nguzo za imani kumwamini Mwenyezi Mungu malaika wake vitabu vyake mitume yake siku ya mwisho na kadhaa na qadar huu ndo msingi wa imani hawa wamekanusha na ndiyo sababu inaumfanya mwanadamu kuporomoka ni vitu vili kukanusha aya za Mwenyezi Mungu na kutojitayarisha na siku ya mwisho mtu akamwamini Mwenyezi Mungu lakini imani yake haikufungamanishwa na kufufuliwa na ile hisabu na kiyama basi imani yake haitokuwa na matunda ukiamini kuna kuhisabiwa basi hapa utafanya amal salih ukiamini kuna malipo basi hapa utaepukana na kila la haramu kwa lazima ile al-imanu billah ifungamanishwe na imani na siku ya mwisho ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum ay fabatalat a'maluhum kwa hivyo matendo yao yakabatilika bimaana hayana thawabu hayana malipo kesho siku ya akhira hapa tupata msingi mwingine muhimu ili amali zako unaozifanya duniani ili amali hizi ulipwe kesho akhera lazima mwanzo umwamini nani Mwenyezi Mungu bila hiyo ni patupu tupige mfano wewe wataka kuhifadhi maji kuna shida ya maji mvua yanyesha kama ilivyonyesha jana nyesha nyingi na tumo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe mvua ya khairi isiwe mvua ya adhabu ukitaka kuhifadhi yale maji ukakinga lazima uhifadhi kwenye tanki liko sawa lakini ukihifadhi kwenye tanki chini halina kitu liko open hata maji yakiingia juu yatabakia yatatoka wewe kiwa wewe matendo yako wayafanya na huna msingi wa imani ya tauhidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi matendo yako yenda inda patupu ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ay la yakunu lahum indana qadrun wala na'ba'u bihim kwa hivyo siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hatowathamini wala hatowajali hata kama duniani walikuwako matajiri walikuwako wana walikuwako wana utawala walikuwako wakiheshimiwa na wengi lakini kesho siku ya kiyama watakuwa si lolote si chochote kwa sababu matendo yao walipoyafanya walikuwa hawana msingi wa imani Tumeona leo awe mfalume lakini kafiri awe tajiri bilionea lakini kafiri awe na charity foundation lakini ni kafiri kesho siku ya kiyama hapati kitu ule msingi wa imani ndiyo unaofanya matendo yako kuwa ni ibada wafanya kwa kumsujudia radhi ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutoe mfano Ramadhani yaja tutajizuia kula na kunwa min tulu'i alfajri ila ghurubi shams kwa nini tutajizuia kula na kunwa kwa sababu hatuna chakula kwa sababu hatuna pesa tunao lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu ametufaradhishia sisi kufunga ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum hii ndio yafanya ni ibada wako wengi hawali hawani leo kwenye majela ya Israel wafungwa kifalastini hawali hawanwi wafanya hanga strike hii ni matalib ya kisiasa hanga strike haiitwi ni saumu yaitwa ni saumu leo kuna wale ambao wamekuwa ni wanene wafanya diet watakupunguza mwili apunguze kilo ni ibada ile afanya diet kwa hivyo action ni moja kujizuia kula na kunwa lakini tofauti wajizuia kula na kunwa ukimkusudia nani hiyo ndio yafanya ni ibada leo toa pesa yako ni sadaka ni zaka itakuwa ni ibada ukimkusudia nani lakini leo wanasiasa watoa ni ibada atoa ni kampeni apate nini kura action ni ile ile ile moja lakini amekusudiwa nani ndio inofanya ni ibada na si ibada dhalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa dhalika hii ni ishara hiyo na hii ni bayanun limaali kufrihim huu ni ufafanuzi wa malipo ya ukafiri wao dhalika jazaohum malipo yao nini jahannam kwa hivyo hii ni bayanun liljazai hiyo ndio malipo yao nini jahannam bima kafaru hii bima ina alba hiba lisababia malipo yao ni jahannam bima kafaru ai bisababi kufrihim wamelipwa jahannam kwa sababu ya nini ya ukafiri wao wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa hii wao ni wao ya asfi kwa sababu moja ni ukafiri wao na pili watakhadhu ayati wa rusuli huzwa alhuzwu ni maana mubalagha nao ai kanu kathiril huzwi bihim walikwapo wakikejeli sana hapa kuna vitu viwili watakhadhu ayati wa rusuli wakifanyia kejeli na stihizai aya za Mwenyezi Mungu na rusuli na mitume yake tupige mfano suratul qalam aya ya na tano ni mfano wa kukejeli na kufanya sihizai aya za Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin na anaposomewa aya za Mwenyezi Mungu asema hizi ni simulizi za watu wa kale hizi ni habari za zamani hizi kwa sababu kuna kuna kisa za kina Adi Thamudi namna Mungu alivyo hizi bana ni kama alfulela ulela hizi na mitume wakiwa kejeli mfano wake sura al-hijri aya sita wakimwambia mtume ya ayyuhalladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun ewe ulioteremshiwa Qur'ani hakika wewe mwenda wazimu umemtuma sokana mwenda wazimu kila mmoja mjua mwendazimu wazimu leo mwangalie mwendazimu mwendazimu mashuhuri Mandela Old Town wamona nka vipi yuvanguo ashavua shati atoka mpa suti leo tena atembea akizungumza peke yake ha mtume alikokuwa kwa hivyo afanana na mwandazimu ni mchafu azungumza peke yake yotembea uchi kisha pili vitendo vyao vyenyewe vadhihirisha kinyume na propaganda hiyo Mtume sallam wakati wa hijra alimbakisha Saidina Ali abakie nyumbani kwake alimbakisha kwa kazi mbili kazi ya kwanza alale kwenye kitanda chake ajifinike na shuka lake ili wakitungulia wamwone mtume bado kumbe mtume ashatoka pili alimpa kazi aregeshe amana za watu wa maka awaregeshe wenyewe amana zao kwa sababu mtume akiitwa as waliona katika mji wa maka hakuna wa kuaminiwa kwa amana ila nani kwa hivyo wao amana zao zikakuwa nani kwa mwendazimu basi nani anawazimu zaidi chizi umwambie bana pesa zangu niwekea amana Mandela shika niekee <laughs> nakumbuka siku moja kuna mwendazimu fresh watu tachizi chizi fresh mwendazimu lakini hajambo kuna mama moja alikwenda sokoni akanunua samaki akampole chizi fresh mpelekee nyumbani basi yule mwandazi nilikupeleka nyumbani alikwenda kachoma kapika kala ye sasa yule mwanamke kina nyumbani auliza samaki zinkuja ambia zikuja akimtafuta mwana yuwala hasa wale humuria kamba wewe ndio huna akili utampaje huyu amana apeleke samaki nyumbani dhalika <laughs> jazaohum jahannamu bima kafaru watakhadhu ayati wa rusuli huzwa mwanadamu akifika steji ya kufanya sihizai na kejeli afanya sihizai na kejeli haki nao ni uislamu nao awafanyia sihizai na kejeli wenye kubeba haki nao ni mitume na waumini mwanadamu akifika daraja hii huwa amefika daraja kubwa ya inadi na ukaidi na upasito ndiyo yaeleweka ule ujumbe wa haki ukija mwanzo yule asoujua ana haki kuuliza ili afahamishwe ili akinai lakini baada ya kuelezwa na kuja dalili za kukinaisha mwanadamu huyu afanye stihzai na shere ina maana mwanadamu huyu amefika pointi haregei tena nyuma wala habadili msimamo wake hataki mtu huyu hana mahali pamfaao kama nini kama moto wa jahannam amfika steji hana mahali kwengine ila nini moto jando dhalika jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula aya hii ni opposite ya aya moja na mbili ambayo Mwenyezi Mungu asema inna a'tadna jahannama lilkafirina nuzula hii ndo ada ya Qur'ani Qur'ani hutaja bishara ambao ni habari njema baada al-inzar baada onyo onyo kali na warning ya kuwa mashukio atakuwa ni jahannam baada inzar yaja albishara nayo ni innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula aya hii pia inaanza na inna kama ile taukidi kwa kwa hakika mashukio yenu ni moto wa jahannam na hii pia kwa hakika malipo ya walioamini wakatenda mema ni nini ni pepo ili mtu asidhani kwa hawa waumini Mwenyezi Mungu hana hamu nao wala hana na, hana hamu na malipo ya walipa wao la la la la kama vile ni mkali kwa makafiri pia Mwenyezi Mungu ana hamu kubwa ya kuwafurahisha na kuwalipa mema wale waumini na waliotenda mema hapa duniani innal ladhina amanu ay biqulubihim kuamini ni kazi ya moyo kuamini ni kazi ya moyo itikadi ni kazi ya moyo kumpokesha Mwenyezi Mungu kukinai kuwa na fikra msingi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kisha haikomi hapo waamilu salihati ai bijawarihim wakatenda mema ile imani ikadhihiri kivitendo katika maisha yao wameswali wamefunga wametoa zaka wamehiji wamekaa itikafu wamesoma Qur'ani ile imani yadhihirika katika maisha yao hawa kanat lahum jannatul firdausi nuzula hi lahum ni lamul istihqaqi bimaana wadizaf wastahiki wastahiki kukirimiwa na Mwenyezi Mungu wastahiki kutuzwa kupewa pepo innal ladhina amanu wa amilu salihati kana kana ay fi ilmi llahi kabla an yukhlaqu Mwenyezi Mungu ajua ndio matumboni yule mtoto yuandikwa ni shaqiyun hii ni elimu ya Mwenyezi Mungu iliyokamilika kwa nani mwema nani mwovu nani ataingia peponi nani ataingia ndo ile atafanya mema mpaka ibakie baina yake na baina pepo dhiraa fayasbiqu alayhi alkitab fayamal bi'amali ahli an-nari fayadkhulaha kwa alkitab sabiq la saiq yale maandiko yamekutangulia lakini hukulazimishwa ndio mtu asiseme ah basi mimi naonewa Mungu ananiandika motoni mimi na motoni ah kanani amekuburuta kwa nguvu msikitini mwenyewe nani alomzuia yule ambaye hakuja kuswali kwa nguvu akabakia mahali alipo asiswali tumepewa khiari inna hadainahu sabila imma shakira tumepewa choice tumepewa akili umekuja uongofu chagua lakini Mungu yajua si kama sisi sikia ah sikumwamini sikuamini kama Tanzania vile mimi namtarajia mzuri kumbe ah wewe binadamu weza kupata weza we watabiri lakini Mungu elimu yake imekamilika hawa kanat lahum jannatul firdaus nuzula nuzula mashukio yao mapokezi yao reception yao itakuwa ni jannatul firdaus ni ipi jannatul firdaus mtume sallallahu alaihi wasallam atufafanulia katika hadithi iliyopokewa na al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu asema mtume rehma na amani zimfikie fa idha sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa fa innahu awsatu al-janna wa a'la al-janna sema ukimwomba Mungu pepo muombe alfirdaus jannatul firdaus ndiyo pepo ya daraja ya juu fawqahu arshur rahman juu yake kuna arshi ya nani Mwenyezi Mungu wa minhu tafajjuru anharu janna na kutoka hapo ndio chanzo cha mito ya wapi peponi kwa hivyo wewe utakuwa kwenye source ya mito ya asali ya maziwa ya maji ya tembo tamu lisolewa lisolewesha katika jannatul firdaus innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala khalidina fiha ay daimina fiha watakaa humo milele hii ndio ukamilifu wa neema ni kuwa haikatiki neema ukamilifu wake hai haikatiki ngalia leo matajiri wana neema ya mali lakini kila tajiri ana hofu ana hofu yani ya kufilisika bimaana hii neema ya duniani haidumu hata yule mwenye afya si guarantee utadumu na afya hapa duniani neema hufanya nini kijana ujana si neema utabakia kijana kila siku mwanamke mrembo atabakia mrembo kila siku atazeeka atashangaa ata, ata si yule atazaa aliyokuwa na eti akitahamaka kuwa mnene kama pipa wapi ule urembo wake neema ya duniani haidumu neema ya akhera yadumu pili neema ya duniani ala kadri tasawurina neema duniani ni ile tunayoisawirisha sisi leo tamba ah mimi una raha nikiwa na benzi kwa sababu wewe waona katika gari zuri kwa akili yako nini lakini peponi adadtu liibadi as ma mala 'aynun ra'at hata katika imagination yako wewe hunayo ile neema iko hapa paka uwe ushaiona ushaitaka ndio utainunua pili ala hasabi qudratina wewe wataka neema wataka kitu kizuri lakini wewe waweza kununua kimbele cha Kiswahili wasema matezo gharama wewe wataka gari benzi unazo pesa za benzi utabakia ndoto za mchana tu nitaka benzi mimi utakuwa chizi utakuwa kama hagani Mungu amrahamu huitwa milionea ndururu hana lakini ajiamini nani eh hey, unazo wewe lakini sivyo katika pepo pepo ukitaka hiyo tena haikatiki ya kuendelea khalidina fiha la yabghuna anha hiwala la yabghuna ay la yatlubuna anha hiwala ay tahawulan hautotaka ibadilike kwa sababu imewavutia kwa sura ambayo hawaoni kama kuna bora kuliko hiyo tofauti na dunia dunia mtu anasema mimi nataka kujenga nyumba nyali mtu akajenga nyumba mali akakaa ile nyumba kwa hii nyumba naona ndogo mimi nitaka nyingine ina ina vila ama ina swimming pool nitakwenda wapi nitakwenda vipingo ridge sasa watu wanyali wagura wenda wapi vipingo ndio kwa matajiri zaidi sasa latest mwanzo kwa ni kizingo kisha nyali sasa wapi vipingo ni hivi mwanadamu na pia huko atakaa atasema ah, sivyo mimi nitaka nataka kwingine sababu hii ndo hali hali ya dunia qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada sababu ya kushuka kwa aya hii ni pale iliposhuka aya 85 suratul Isra wama utitu min alilmi illa Mayahudi wakamsuta mtume ma utina taurat wa fiha ilmu kulli shay sisi tumpewa taurat taurat ina kila kitu nyimu mpewa illa ngalio ilivyokuwa makhabisi hatupendelei sisi lolote kisha watu kaa kazungumza nao mazungumzo ya amani makhabisi Mungu akashukisha kul law kana albahru midadan kul waambie ewe mtukufu wa viumbe bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam uambie nini qul lahum mukhbiran an 'azamati al wasi'ati sifatihi wa annaha la yuhitu alibadu bi shay'in minha waambie juu ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na ukundufu wa sifa zake na kwa sisi wanadamu kwa imagination yetu hatuwezi kutambua ukubwa na ukamilifu na uweza na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qul law kana al-bahru midadan midadan ni wino lau kama bahari ukawa ni wino na hii si bahari moja na wino wahitaji nini kalamu kwa hivyo lazima kuwe na kalamu na wino ikiwa wino ni bahari na kalamu nini kwa hivyo aya wakati mwingine utafsiriwa na aya nyingine ikiwa hakuna aya utafsiriwa na hadithi ikiwa kuna hadithi ni kauli ya sahaba au lugha aya hii yawekwa wazi na aya 27 surati Luqman walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah subhana miti yote yaliyoko katika bara miti ya jangwani miti ya misituni miti yako paka chini ya bahari kina mikoko na nini na nini yote yakusanywe yafanywe ni kalamu na wata bahari moja bahari ngapi saba uwe ni nini ni wino basi nafidat kalimatullah itakwisha na bado maneno Mwenyezi Mungu hayaja hayajamalizika qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi la nafida al-bahr bahari itakauka na miti ambayo ni kalamu zitamalizika na zivunjike kabla an tanfada kalimatu rabbi kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu walaujina jina bimithlihi madada na iletwe tena mfano wake bahari zile ziwe ni wino pia hazitokunduka na kumaliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid qul waambie ewe mtukufu wa viume bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inma ana basharun mithlukum mimi ni mwanadamu kama nyinyi Ibn Abbas radhiallahu anhuma asema allama Allahu rasulahu tawadhu'a Mwenyezi Mungu amfunza mtume wake unyenyekevu ndo akamwamrisha aseme inni adamiyun mithlukum mimi ni mwanadamu kama nyinyi na hii haina maana kwa mtume kuwa na kibri lakini afanywa ni mfano Mtume sala sallam siku moja aliingia kwake yeye mwanamke tasawar wewe wakutana na mtume for the first time mwanamke atetemeka mpaka midomo yateza ushamwona atetemeka mi huona mkioza mabwana harusi bwana harusi wengine tutemeka wengine akishika mkono hivi mpaka yotetemeka na wengine mashujaa na kwa experience yangu wale wanene wanene ndio waoga zaidi na wenye mili midogo roho zao wa ngumu sana mdogo ule mnene sema mwingine sauti yake mdogo wewe mfupi uweza kusikia sauti kama hujamwona utapanda ila mtu ukija kumwona ah kumbe ni huyu yule mwanamke anaweza kutemeka sio hawini ala nafsi ana ibnu mraatin mimi ni mtoto lozaliwa na mwanamke maka takulul qadida simple life watu wa maka wala mofa na nini na nyama kavu koko ni mtu very simple kwa pendo ukubwa lakini aonyeshwa ni mfano pili qul innama ana basharun mithlukum kwa haya nilokuja nayo mwanadamu aweza kuyasimamia na kuyafanya ni mambo yako ndani ya uweza wa nani la yukallifu Allahu nafsan angekuwa ni malaika tungesema huyu ni malaika bana sisi twaweza wapi bana ye hasikii njaa ye hachoki ye hana hamu lakini ni mwanadamu kimaumbile lakini ana kul qul ana basharun mithlukum yuha ilayya ana wahyi unamshukia ndio huyu unampa mtukufu na kuna mambo yake yeye sisi hatuingii mtume akifanya uiswali akifunga bila kufungua mwadhini akiendelea kufunga bila sisi yameruhusiwa kuoa wanawake zaidi ya wanne sisi hatukuruhusiwa sisi mpaka wangapi ni khalisun laka min duni mu'minin hizi zote ni hususia za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam qul inma ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid annama ni adatu qasrin na hii ni ilam min Allah kuwa yeye huwa ilahu haqqan kuwa yeye ndiye ilahukum mola wenu Mungu awatangazia wa viumbe vyake kuwa yeye ndiye mola wao tena ilahun wahidun Mungu mmoja hakuna mwingine faman kana yarju liqa'a rabbih الرجاء توقع وصول الخبر في المستقبل matarajio kutarajia kitu cha siku za usoni lakini hapa ni kwa maana ya yaqini maana yule anaye yaqini liqa'a rabbih liqa qila karamatuhu wataka malipo yake pepo yake wa qila ru'yat rabbih tarajia utakutana na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama basi falyamal amalan saliha ikiwa una yakini utakutana na Mwenyezi Mungu na wataka malipo Mwenyezi Mungu basi sharti falyamal jawabu ya sharti fanya amal salih na amal salih ma kana muwafiqan li shar'illah yale ambayo yaambatana na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wala yushrik ibadati rabbih ahada na amali hii ni khalis liwajhi Allah wala asimshirikishe Mwenyezi Mungu katika ibada yake na yoyote na kitu chochote inshallah tumemaliza kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala suratul kafir na itakuwa ndo mwisho wa darasa letu la tafsiri katika malamtana tutafunga darasa mpaka wakati wa Ramadhani Ramadhani tutaanza surati Maryam inshallah na darasa litakuwa ni baada adhuhuri kwa hivyo inshallah kuna tabaruku ya kufunga darasa letu inshallah tutakao tukayeganyiza kwa wale ambao tuliohudhuria inshallah na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana Allahumma anfa'na bilquran wa 'ummana bilghufran wajma'na liliman wafiqna lilihsan waj'al Allahumma lana nuran wa imaman wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار على جل ذكرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم انشر رحمتك على العباد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عمتنا على قضائها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا وفقنا للصيام في شهر رمضان والقيام فيه يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا المسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين